За дахиад сайн байцгаана уу? Аа. Өгөн тий та нар өнгөрсөн 7 хоног юу хараад, юуг сонсоод, юуг мэдрээд ингэж амьдэрсэн бэлээ гэж хамтдаа бодцгоё. Эдлэлэн зүйлийг хараад сонсоод хүмүүс хүн буйгон өөрөө өөрөөр боддог. Тэ? Тэгээд ямар нэг зүйлээс нөлөө аваад адлан зүйлээ зүйлийг харсан мөртлөө эзлэн зүйлийг сонссон мөртлөө үнээс хүмүүс хүн болгон а мэдрэл гэх мөөс вэфлэн авсан нь өөр өөр байгаа юм санагдаж байгаа. а ингээд маш юу гэж ярих юм маш а турхэ маш турхэ нөгөө эмигтэй маш турхан эмигтэйд ингээ хараад чи жоохон тарсан шүү гэхээр тий өрлдөг үү? Яасан мэдэхгүй. Харин эмэгтэй хамаагүй өрлөдөг тий тарлсан гэвэл тийм шүү. За яасан чи жоохон ингээд ерөхий маш турхан э? имэр имэрхүү хүмүүст э, жоохон тарс түн тархсан байна гэж хээ тий. Гэхэрэн арайг хайгүй. Харин 100 кг хүнд чи ингээд тарлсан байна. Илүү бүтэн болсон байна гэхээр энэ үг өөр өөр юм шиг санахад цаага. Могой байгаа штэ могой тий. Могой биенд сайн байхгүй юу? <laughs> Ялангуяа үүшиг ингээд үүшгэнд ингээд солонгос хүмүүсээ дээр үед ам тодорхой өөх ам байхгүй үед могой гороо бас ингээд ам хийгээд ялангуяа үүшиг ингээд өвчтэй хүмүүс нь могой гороо тий. Могой нөгөө шүл гаргаад ингээ ууд байсан заяа. Тэгэхээр ерөн хүмүүс богой хараад айнштай те. Ерөн үнээс айгаад аа тэгээ явдаг. Харин я өвчтэй хүний хувьд, я өөшигийн өвчтэй хүний хувьд богой гэдэг нь түнд яг хэрэгтэй юм байна. Би өөрөө бас э, Монголд байхдаа солонгос хүмүүс ирээд энд энэ сүм дээр намайг харахаар та ямар мундаг юм бэ ингэж имэрхүү намайг маш сайнаар хардаг. Э, би жоохон ингээд бөөрл миний тий тий нүрээ мэрэ жоохон бөөрлсөн гэсэн хамаагүй хүмүүс хараад аа энд их ажиллаж байгаа юм шиг тий та ямар их ажиллаж байгаа учраас ингээд энэ царайтай болсон биш шүү чөө хүмүүс тэгэж боддог тий. Харин би энэ <clears throat> царайгаар тэр чигээр солонгос яваад ингээд байвал Хүмүүс энэ хүүгийн ямар хөтөөнөөс ирсэн юм бэ гэж <laughs> зөвхөн иймэр харагдсан давай. Тий. Тэгээд энд байхад нь би ямар хувцас яа ажлын хувцастай жоохон бохир байсан чи хүмүүсийг хүмүүстэй уулзахаар яг ингээ хамаагүй уулздаг. Харин цонгоцтой очоод тиймэрхүү тий хувцасаар хувцасаар ямар нэг газард очоод юм а ярихэрэн хүмүүс тоохгүй жоохон тин юм байгаа. Би өмнө миний ажилласан сүмийн яг ойрхон сүмдээ нэг удаа энэ амралт 하러 очсон байхгүй юу. тэнд манай найз нь тэнд байгаа нэг экцэд намаа ингэ таньчулсан. Энэ хүн манай ангийнхаа найз шүү. Монголд амьдарч байгаа гэж ингэ таньчулсан. Тэр экц нь а би өөрөө солонгос нэг сүмд сүмд байсан л доо. Тэр сүмийн итгэгчин байсан. Тэгээ 10 10 жилийн өмнө. Харин тэр хүн манай найз найз фадер нөгөө хүнд А энэ манай найз фадер Монголд ажилладаг гэхээр нөгөө яг чинь юу гэсэн юм бэ гэвэл а тийм үү тэнд манай фадер хоо тэнд ажилладаг гэсэн л дөө гэж ингэ хэлж <laughs> байгаа. <laughs> Тэгээ наа тэгээ би өөрөө шүү гэхээр хараад яасан <laughs> гэж бараа тий ингэж хэлсэн байхгүй юу тий 10 жилийн өмнө тий миний нэрийг ингэ санаж байгаагаар миний царай мартсан юм шиг санагдчих тий ерөөсөө тэг ямар нэг хөтөөнөөс ирсэн фаз хүн гэж бодсон шүү гэж ингэ. Тийм ээ. Уучлаарай. Бүр өөрчлөгдсөн гэх бүтэн болсон гинэ. Амар бүтэн болсон гинэ. Амар царлаг байсан чинь одоо бүх эвдэрсэн гэж байгаа заа. Аа. Царлаг байсан чинь эвдэрсэн гинэ. Арахгүй л дээ тий. Аа. Тэгээд нэг зүйлийг хараад хүмүүс сонсоод хүн болгон өөр өөрөөр боддог манай хүмүүс бас нэг зүйлийг сонсоод адилхан зүйлийг сонсоод сарын мөн үнийгээ сайнаар хүлээн авах хүн байгаа. Сарын үнээсээ өөрлөх хүн бас байгаа. Дүнгэж сая нөгөө тэр э, говьос хуурай газараас харсан хүн хүнд ингээ усаах усаахоор энэ хүн барьтайгаар ингээ уун бах уу тий. Харин үер буусан газард ингээд бүх юм алдсан хүнд ирэх ус усаа угаарэ гэхээр энэ хүн өөрлөх магадгүй. Хүйтэн байгаа хүйтэн гээд хүйтэн цагаа гаранд байсан хүмүүст гал шатааж өгөхөөр энэ хүн партигаар галын хажууд байх магад байна штэ тий. Э, амар халуун тий. Наранд одоо халуун нарандор энэ ката ингээд гал хасаач. Нааша та нараа энд чуглж гэхээр хүмүүс дургүй би тий. Яа э, адлаан жийл би нараа харсан, сонссон мөртлөө царим үнээс партигаар хүлэн живширдэг. Царим үнээс холлох хол холдон байхаар ичдэг тийм ээ бурханы үг бас яагагүй. Ма та нар ямар нэг хүнээс э, үг сонссон үнээс тийм ээ уурлах боломж бас байгаа, баярлах боломж бас байгаа. Нэг үгээр. Царим нь ямар нэг адлан эзлэн зүйлийг хараад тий царим нь үнээс баярлах хүн байгаа, царим нь үнээс уурлах хүн бас байгаа. Бурханы үг ямар блэ? Үнээс сонссон хүн хүн бойгон үнийг сонссныхаа дараа ерөөхдөө өөрийнхөө амьдралыг сайнаар өдөрдөг тиймэрхүү үг бол болж байгаа мó эсвэл өө намаа ингээ ямар ингээ шахдаг юм бэ? Тэ? Тарамттайгаар хүлэн авах билүү. Та нар ямар байсан? Ерөнхийдөө өдрөө болгон Библиэ уншдаг хүн цөөхөн байгаа тийм ээ. Байхгүй гэсэн биш л дээ. Харин цөөхөн байгаа. Тэгвэл <clears throat> бараг л ихчлэн хүмүүс бүдүүнсэн өдрөөр энд мисанд ирээд ерөнхийдөө Библийн үгийг сонсон гэхээр 7 хоног энэ хугацаанд анхудаа ганцудаа сонсдог тэр үгийг за сонсоод ямар байсан бол өнөөдөр та нар ямар байсан бэ? Үүнийгээ сонсохоор баяртай байсан уу үгүй юу? Үнэхээр үүнийг сонсдод баярлах ёстой байсан. Тэр үг та нарын сэтгэлийн аврах чадaltaй. Гэхдээ өөрсдийгөө хурддаг зүгээр нэг сонсогчдын биш үгийг хэрэгжүүлэгчид болготун гэж бидний 2 дугаар уншлагаараа өөрч байна. Сонссон үгийг би сая хэлсэн. Зарим нь үүнийгээ сонсоод партигаар аа энд олоо хоноо. Тийм ээ бурхан надад хамт байгаа гэдгийг би өнөөдөр дахиад мэдлээ. Тий. Үүнээс энд олоо хоноо партигаар амьдрах хүн бас байгаа магадгүй. Зарим нь аа би бүтүүсэн өдөр өөрийнхөө зүгээс цаг цав гаргаад би санд суусан чинь би өнөөдөр дахиад чагнуулсан байна. Йо бурхан байнга намайг чагнаж байгаа юм шиг байгаал та. Ингээж бодоод тийм ээ. Сэтгэлээрээ түрүүгүй хүрэх хүн бас байх магадгүй. Есүс бас байнга тэгэд парисаичуудад ирээд таны шавнаар яагаад ингэдэг вэ? Тэгээд Есүс чагнасан. Энэ хоёрын дүртэй парисаичуудаа гэхээр нэрээ явхандаа байнга ингэж ирэхээр энэ нараа дургүй хүрсэн биз дээ тийм ээ Харин үүнийг хоёр нүртэй фарисеи чууд муу эсвэл хуулийн багш нарын тэр байдлаар хүлээн сонсох биш. Үнэхээр би нараа гэмших хөстэй. Би яа яавал би энэ амьдралаас энэ гэм нүглийн амьдралаас аврагдах боломжтой билээ гэж бодоод бодоод бодоод байсан хүн сайн юугийг сонсвол аа намайг аврахаар энэ үгийг ханд одоо ингээ Иесус надад хандж байна гэдгийг сонсоод тэр чадваа тэр юу гэлээ. <clears throat> Ивэлээр толгооно ятагтаа толгооно гэсэн чинь сайн амьдрах боломжтой болж байгаа юм аа. Сонсохоор өнөөдөр Есүс намайг юугаар ингэ дахиад цагнах хөвлээ. Миний амьдраа би нэрэ үнэхээр хүн бойгоо чөлөөтэй өөрийнхөө дураараа амьдрахаар хүсдэг тийм ээ. Үнээсээс байнга сайн жийтлийг олон гэвэл нэрээ маш их гоё биш үү? Тураараа амьдрсан чинь бүгдээрээ сайнаар ингээд бүх зүйлийг сайн болвол нэрээ үнэх хэрэг гоё биз дээ, тэ. Харин тийм биш. Дураараа амьдрах хүсч байга байсан мөртлөө зүв хийх ёстой зүйлийг хийгээд я бурхан бидэндээ өгсөн тэр хайраа хайраа я тодорхой биелүүлж амьдрахгүй гэвэл тийм ээ юу байсан чинь энэ учиргүй болж байгаа гэдгийг дахиад сануул сануулмаар байгаа л да. Тийм учраас энэ бүтүнсэн өдрөөр Бурхан та нарыг цагнах хэрэг гэж байгаа биш. Үүнийгээ сонсоод тэр үг та нарын сэтгэлийн аврах задлалтай гэдгийг дахиад сануулж байна. Тэгээд аа миний зүрхнээс гарах энэ янз янз зүйлээс юу болдог блэ? Миний сонсон янз янз зүйлээс би өөрөө яаж болох блэ? Миний хийж байгаа бүх үйлдэж байгаа зүйлээс миний хажууд байгаа хүмүүс нь юу хүлээн авдаг блэ? Яаж болох блэ? гэдгийг бодоод өөрийнхөө тэднийх сэтгэлийн аврах цаталтыг энэ үгэнд хандуулахын тулд хамтдаа хийх ёстой гэдгийг дахиад сануулж байна энд олон хоног юу сонссон гэсэн сэтгэлээрээ түлгүн зөөлөн сонсоод би өөрөө бас хичж байгаа юм байхгүй юу? Юу харсан гэсэн байртайгаар өөр хүндөө бас өөртөө байгаа баяр баясгалыг хуваалцах тиймэрхүү боломжоор юг сонссон чинь үнээс тийм ээ өөрийнхөө сэтгэл тий юу болох блэ? Ивгүй болохоос хой байхын тулд өнөөдөр өгөгдсөн энэ үгэнд хандаад энэ 7 оноо амьдрахын тулд хичээцгээе. бүгдээрээ болсон уу?